บุ๊กทูหกสิบสาวมยเสาวมยที่ธนาคาร trong ngân hàng trong ngân hàng ผมต้องการเปิดบัญชี tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng นี่คือหนังสือเดินทางของผม đây là hộ chiếu của tôi đây là hộ chiếu của tôi และนี่ที่อยู่ของผม và đây là địa chỉ của tôi và đây là địa chỉ của tôi ผมต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของผม tôi muốn gửi tiền vào tài khoản của tôi tôi muốn gửi tiền vào tài khoản của tôi ผมต้องการถอนเงินจากบัญชีของผม tôi muốn rút tiền từ tài khoản của tôi tôi muốn rút tiền từ tài khoản của tôi ผมต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชี tôi muốn lấy các phiếu ghi chương mục chuyển khoản tôi muốn lấy các phiếu ghi chương mục chuyển khoản ผมต้องการแลกเช็คเดินทาง tôi muốn thanh toán xét du lịch tôi muốn thanh toán xét du lịch ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ครับ lệ phí bao nhiêu lệ phí bao nhiêu ผมต้องเซ็นชื่อที่ไหนครับ tôi phải ký tên vào đâu tôi phải ký tên vào đâu ผมกำลังรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมัน Tôi đợi một khoản tiền chuyển từ Đức. Tôi đợi một khoản tiền chuyển từ Đức.